السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث التاسع والثلاثون موضوع الحديث تصدقي ولو من طبخ بيتك تصدقي توا صداقة ايوه منامك توا صداقة ايوه منامك ولو من طبخ بيتك حتى كما نكوى chakula ulichopika nyumbani kwako usidharau hata kama mpika kitu kidogo chakula kidogo ukatia kibakulini kidogo kampekea na mwendo au jirani hiyo eh atara zake na yeye la shaka hii ni katika makarim al-akhlaq katika makarim al-akhlaq ambao wanapaswa kufanyiana majirani ambao majirani wa Kiislamu wanafanyia <clears throat> kwa hivyo sadaka ni kitu muhimu sana kwa mwanamke na utakuta hadithi kadhaa mekokotezwa sana mwanamke kukithirisha sadaka hata wasia wa mtume alayhi salatu wassalam kwa wanawake siku ya Eid alikuwa pia ni huo akiwaambia tasaddaqna tasaddaqna toeni sadaqa toeni sadaqa kwa hivyo ni kitu muhimu mwanamke akithirishe na sadaqa si lazima mali wala chakula wala pesa unazo utatoa hauna ya kutoa katika mali sadaka vitu vingi sana Tume alayhi salatu wassalam asema inna likulli takbiratin sadaka wa likulli tasbihatin sadaka wa likulli tahlilatin sadaka kusema Allahu akbar Allahu akbar hiyo sadaka kusema subhanallah subhanallah subhanallah hiyo sadaka kusema la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah hiyo ni sadaka kwa hivyo kama huna mali ya kukithirisha kutoa kithirisha kudhukuru kumdhukuru Allah hiyo sadaqa na vile vile mtume alayhi salatu wasalam asema alkalimatu tayyiba sadaqa maneno mazuri ni sadaka ukazungumza na mwenzako ukamwambia maneno mazuri yakamtia furaha ni sadaka hivyo si lazima pesa vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam asema tabassumuk fi wajhi akhika sadaqa kutabassam ukatabassam tu kwenye uso ndugu yako hiyo sadaqa kwa hivyo mwanamke asiseme oh sina cha kutoa mume wangu hanipi a ziko nyingine ambazo ni sadaqat waweza kufanya bila mali na mali kama unayo pia utafanya wa hadha min fadlillah ala ibadi lao ingelikuwa sadaqa ni, ni mali tu ingelikuwa kuna kazi wangapi ingeshindwa kutoa lakini Allah kajalia sadaqa si lazima mali maneno mazuri sadaqa kumdhukuru Allah sadaqa kalimatu tayyiba sadaqa kutabassam na mwenzako ni sadaqa kumsaidia mwenye haja kubeba mzigo kuinua kitu kizito ni sadaqa <clears throat> هذا هو ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت أسمى مميت ننا عائشة رضي الله عنها وارضاها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسما انتومي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها idha anfaqatil mar'atu akitoa akitoa sadaka yani mwanamke min taami baitiha chakula alichokipika nyumbani mwake akatoa sadaka chakula mepika chakula metengeneza chakula akatia kwenye kibakuli akampa jirani au rafiki au sahibu kampelekea <clears throat> lakini bishart asema ghaira mufsidatin hiyo ndio sharti muhimu mwanamke atakafahamu ametoa kwenye chakula alichopika nyumbani kwake lakini ghaira mufsidatin pasina kumdhuru mumewe pasina kuleta mafsada yakamdhuru mume akatoa kile chakula <clears throat> akakitoa chote asimwekee mume au akakitilifisha kwa kusudi kipate kuisha haraka ngoja yeye sifanya ujifanya bakhili atanitambua takuwa mimi kila siku huandaa tu huandaa tu sishi kuandaa nimuoneshe tu kisha baada wiki mama mbezi zimekwisha ite zingine la hadha fihi madhara wa hadha fihi fasad lizawji hiyo haitakikani kwa sababu utamdhuru mume utamletea mafsada mwanamume kwenye mali yake kwa hivyo idha anfaqatil mar'atu mwanamke akitoa sadaqa min ta'ami baitiha kwa chakula alichokipika kwake nyumbani ghaira mufsidatin pasina kulisababisha madhara ya kwa mume kwa hiyo ikiwa kuna madhara hakubaliki kufanya hivyo amekatazwa kisheria kufanya hivyo lau kutoa kwake kutamdhuru mume <clears throat> kwa hivyo akifanya hivyo na hakusababisha madhara kwa mume basi kana laha ajruha atapata thawabu yake ile sadaka au ile hadia kana laha ajruha bima anfaqat yeye mwanamke aliyetoa atapata thawabu kwa ile sadaka walizaujiha ajru na mume wake hata kama hajui hata kama hajui eh au hakuwepo au hakumuona akitoa pia ule mume atapewa ajr bima kasab kwa ile aliyochuma ni nani aliyochuma akaleta nyumbani mume ah kwa hivyo wewe ukatoa kile alichochuma mumeo utapata thawabu za ile sadaka wewe mwanamke uliyetoa atapata thawabu na mwanamume bima kasab kwa sababu ndo amechuma akaleta ndo na wewe ukapata kutoa kama hakuleta ongeza kutoa hadha kwa hiyo na mwanamume akapata thawabu kwa sababu mkewe ametoa sadaka chakula alicholeta yeye mume kwa hivyo mwanamke atapata thawabu kwa kutoa na mumewe atapata thawabu kwa kuchuma kuleta kwa hiyo wote wawili watashirikiana kwenye jambo hili kwa thawabu <clears throat> na mtu wa tatu nani asema walilkhazini mithlu dhalik na yule mtumishi alkhazin yani alkhadim yule mtumishi anauchunga chakula kama ni nyumba au ana store mahali eh hako mkewe pale lakini amemweka mtumishi wa kuchunga ile store yake ya chakula vile na ule khazin yani ambaye mshika hazina ambaye ni mtumishi wake khadim mwenye kutoa akatoa akaona chakula kidogo amekuja maskini fukara akafungua store akampa pia na yeye atapata thawabu mtumishi kwa kutoa cha bwanake huyu mtumwa atapata thawabu kwa cha kutoa kwa kutoa cha bwanake lakini pasina kumdhuru asifungue stoka itoa yote ha. kuna vitu ambavyo kwamba adatan kidasturi mwanamume huwa hakatai kumtolea kwenye mali hata kijua umetoa atakwambia sawa tu ni kitu kidogo kumsaidia maskini kidogo haya zikasirika mwanamume kutoa kama huko sawa sawa kwa sababu kiada kidasturi mtu hakasirishwi na kitu kama hicho kidogo cha kupewa mtu muhtaji kwa hivyo hata kama ni mtumishi wake au ni mtumwa amemwachia khazina yake ya chakula hakuna ubaya akija maskini kumfungulia kidogo akampa kumsaidia pasina kumdhuru mwenye store hiyo la yanqusu ba'dhum ajra ba'dhin shay'a haipungui baadhi yao thawabu zao kwa baadhi yani mwanamke aliyetoa atapata thawabu kamili na mumewe aliyechuma atapata thawabu pia kamili hakuna atakayekupungukiwa na ule mtumwa aliyetoa cha bwanake kiwango cha kusaidia maskini pasina kumdhuru bwanake pia atapata thawabu kama ule bwana aliyechuma Allah akbar kwa hivyo wote wameshirikiana kama wema huu wote walioshirikiana kwenye wema kama huu watapata thawabu wote na hii ndiyo baraka ya amal saleh baraka ya amal saleh ni kwamba kila anayeshiriki kwenye kufanikisha jambo lema lile na yeye atapata thawabu pasina kupungukiwa kama ambavyo kwamba ule mwenzake atapata thawabu pasina kupunguziwa na yeye hivyo hivyo kwa nini kwa sababu wameshirikiana wakasaidiana kulifanikisha jambo zuri kama hilo pasina kudhuru hii ni sharti muhimu pasina kutoa kulisababisha madhara kwa mwingine hivi ndivyo mwanamke ameagizwa kufanya kwenye nyumba ya mumewe ziko haja ndogo ndogo mara nyingi wanaume huwa hawakasiriki kutoa mwanamke chumvi mchele unga kidogo kumsaidia jirani fakir hii hakuna mwanamume anakasirika Wapi? hakuna mwanamume lakini utakapo mwanamume jana tu umeleta straw umejaza uitoe nusu straw hiyo ni akili yes yake na mwenyewe hakukupa ruhusa lakini kutoa vitu vidogo vidogo sharia imekuruhusu hata bila amri ya mume bora tu ujue mumeo hakasiriki nikimweleza nimefanya hivi hata ukasirika hii haina shida sharia imekuruhusu kutoa kwa sababu wajua nikitoa kiwango hiki mwanamume hatokasirika lakini ikiwa wamjua mume wako mbakhili ni bakhili cha huku hakende huku au wakasirika ukimwambia ametoa hana roho hiyo basi haifai kutoa mpaka muombe ruhusa kwa sababu mbakhili na ana haki kwa sababu amebakhilia chake japo kwa atapata madhambi kwa sifa hiyo mbovu lakini na wewe hufai kutoa si kwamba yeye amekosea ndo na wewe mwanamke ukosee ha ushamjua huyu hapendi vitu vyake kutolewa hata kidogo kwa hivyo hata chumbi ukitaka kutoa wemwambie nataka kutoa chumbi nataka kutoa kisu nataka kutoa masala atapata madhambi mwanamume bila shaka akifanya uakhili mambo kama haya atapata madhambi lakini na wewe mwanamke usifanye madhambi ukimjua yuwakasirika kutoa hata kitu kidogo muombe ruhusa kwanza alafu utoe lakini ukijua mume wako ni mkarimu hajali kutoa hana shida au huenda wanaume wengine wamwambia mke wake kabisa akija maskini yote msaidie chochote akampa ruhusa kitambo mkewe au kama hakumpa ruhusa lakini ajua ukarimu wa mumewe la atarudi nitamwambia nimetoa mchele hata kasirika eh ikiwa mume wake hali yake ni hiyo basi sheria imemruhusu kutoa pasina kumdhuru pasina kumsababishia madhara kwenye mali yake na utalahidh angalia lafzi ya hadithi asema nini idha anfaqatil mar'atu min ta'ami min ta'ami baitiha hadithi imetaja sadaka ya chakula mwanamke akitoa chakula mumeo alikiweka store au amepika akakitoa hadithi kwa nini imetaja chakula kwa nini imetaja chakula ikoja kitu kingine kwa sababu mara nyingi mwanamume ukimwambia umepika wali umegawanya kidogo hakasiriki au umechukua mchele unga umetoa kidogo mkuja mtu ana haja ukampa mara nyingi mwanamume huwa hakasiriki kumtolea chakula katika mali yake lakini hebu mwambie kulikuwa na shilingi 3000 pale mmezitoa hapo utasikia balaa eh kwa nini kwa sababu kwa mwanamume pesa ndo kidogo iwazijali kuliko chakula na ndio maana hadithi haikutaja pesa haikutaja dirham wala dinar imetaja chakula kwa sababu kiada kidasturi mkarimu hanyimi mtu chakula <coughs> lakini pesa atakwambia kwanza ngoja ngoja mtoa ngapi nani mzokuambia uliniomba ruhusa ah hizi pesa alikonta ni deni ya mtu nitakwenda kumlipa sasa umeona au hizi pesa alikuwa ni amana mtu ameniambia nimshikie mbona umeona sasa utasababisha maswali mingi kwa ule mume lidhalika masala ya pesa mamnu hakuna kugusa pesa ya mume mpaka ruhusa yake Allahumma illa akwambie hapo mke wangu kuna pesa yoyote mwenye haja mimi kitoka hata kama siko etoa hapo mambo mbali lakini al-asl hufai kutasarraf chochote kwenye pesa ya mumeo mpaka awe amekuruhusu na hata kama hako mpigie simu umesimama haja fulani kadha kadha kadha nimetoa kiwango kadhaa nimempa jamaa yangu fulani au jirani yangu fulani au maskini amekuja la maana ama masala kutasarraf mwanamke kwenye pesa za mume la juz kwa sababu sharia yajua kwa nini kutaja chakula haikutaja pesa kwa sababu pesa ndio zimefungamana sana kwenye moyo wa mwanadamu kuliko masala ya haja ya chakula hiyo ndo hikma ya kutajwa masalani ya chakula na isitajwe pesa cash hiyo ndo nidhamu ya majumba ya Kiislamu yanavyopelekwa kwa sababu mume ni sayyid ni bwana wa ile nyumba kwa hivyo linalotendeka ni muhimu ajue huenda hiyo mapeni hata si yake ni amana huenda ni deni ndakupeleka huenda ni umur kathira ni rahani mtu amshikia wa ghairi dhalik ndio maana mwanamke asijifanye kimbelembele pande hiyo ataka kutoa atoe mchele atoe sukari atoe eh, ampika chakula ampika wali agawai mafi mane hakuna mwanamume nakataa umsaidie mwenzako chakula fil ghalib mwanamume ukubali allahumma illa mtu bakhil lain ama mumbali naam fi hadha alhadith fawaid fi hadha alhadith fawaid هي hadithi مبيبه baadhi ya fawaid الأولى فائدة ya kwanza الحديث دليل على جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إذا أذن لها ذلك الحديث هي حديث دليل ندليل ala jawazi sadaqatil mar'ati kuonesha kwamba yafaa yajuzu kutoa sadaka mwanamke mimbeiti ujiha kitu ambacho kwamba ni mali ya mumewe chatoka kwenye nyumba ya mumewe yajuzu kukitoa idha adhina laha dhalika ikiwa mume amemruhusu imma sarih imma amwambie kwa mdomo wazi wazi nimekuruhusu hata kama mimi siko siku yoyote toa au kwa karina au kwa karina ameona ishara kwamba huu mume wangu vile alivyo hata kasirika mimi nikifanya hivi sasa nyingine mwanamke huamjua tabia ya mumewe kwa hivyo akiona mimi lao nitatoa hii nina imani nina hakika mume wangu hatokasirika basi hapo haina shida kufanya kwa sababu ajua mumewe ni mkarimu hata hatokataa kwa hivyo ya juzi mwanamke kutoa sadaka kwenye nyumba ya mumewe yani atoe cha mumewe atoe cha mumewe kama sadaka <clears throat> sharia imekuruhusu utasarraf utumie cha mumeo pasina lakini kumdhuru na ukitumie vizuri hata kama hukumuomba ruhusa kama mambo madogo madogo ya kikawaida ya kidasturi sharia haikukulazimisha hata ruhusa bora tu ujue mume wako hata kasirika sio pale ati wataka kutumia umpigie simu si lazima kwa sababu hiyo ni haja ndogo ndogo vitu vidogo vidogo fil ghalib mume wangu ni mkarimu hata hata ha, hana shida kwa hilo na hii ndo maisha ya Kiislamu angalia mwanamke ameruhusiwa kutumia mali ya mumewe kutoa sadaka kufanyia maslaha yote ya nyumba pasi hata kumtaka mumewe haja ndogo ndogo kama hizi kusaidia maskini Allah amekujalia amekupa ruhusa tumia cha mumeo kutoa sadaka kuwapa maskini hakukukataza na hii ni kuonesha ukarimu wa dini yetu ya Kiislamu wala hakuambiwa mwanamume amkataze mke wake ameambiwa muache mwanamume ameambiwa muachilie mke wake kufanya khairat asimnyime na hii ndio inayotakana wazi kwa hivyo cha mume ni cha mke na mke yuwaruhusiwa kutumia cha mume bila aibu bila chote haki yake na sharia imemruhusu wazi hii ndio maisha yetu kama jamii ya Kiislamu sharia inavyoruhusu ama masala cha mume cha mume na changu ni changu eh <laughs> haya mambo ya gharb haya si mambo yetu eh cha baba cha baba cha mwana cha mwana ati cha mwana cha mtoto au mwana eh kitabakia cha mtoto cha mama a'udhu billah yani mfundisho choyo kabisa mpaka yani sallallahu alaihi wasallam leo imekuwa watu ni muhasaba waliaadha bil tamsikia mwanamke ah, mchango nilikwambia utumie amwambia mume wake hata hana adabu shekhi hakuna lugha ya adabu anamwambia mwanamume kwa nini kutumia changu a'udhu billah fene yani wa kam a'tahu ar-rajul angalia mwanamume toka muoe anampa vingapi ampa hiki hapa. bali amwambia toa na sadaqa kwa mali yangu kitaka kutoa subhanallah lakini akigusa tu chake kidogo utasikia ah, kiama cha simama nilikwambia ni haki yangu nimerithi mwenyewe ni changu nani alikwambia si chako ni chako ni chako mafi mushkila lakini ni adabu kufanya hivyo la shaka si adabu si adabu anayemheshimu mume wake sawa sawa na akatambua cheo chake wallahi hazungumzi lugha hizi tumewaona wanawake wakarimu sawa sawa na tumesoma habari zao kwenye vitabu wanawake wa salafu salih ambao kwamba ni mfano tatahajjab wallahi ukiona nisaa sahaba na nisaa tabi'in namna gani walivyokuwa wakiwafanyia mabwana zao tatahajjab wallahi someni qasas أخبار زهاوات تستفيدون الرميصاء سمعنا قصة الرميصاء تتعجبون من هذه المرأة العاقلة الراشدة رضي الله عنها وأرضاها سمعنا أخبار زها أم سليم تتعجبون من كرم وجود هؤلاء <clears throat> على أسماء زوج الزبير زوجة الزبير شوف أخبارها عائشة رضي الله عنها قالين خبر ذاك نمنا جينا كتوا صدقة نمنا جينا كيوم كريمكم تومي عليه الصلاة والسلام بكى سبحان الله تتعجب بكى سكموجة تومي صلى الله عليه وسلم من بيع عائشة إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبا تومي صلى الله عليه وسلم من بيع عائشة mimi najua pindi ukiwa na hasira na mimi na kujua na pindi ukiwa na furaha na mimi pia nakuona na kujua Aisha radhiallahu anha akashangaa akamwambia wa kaifa dhalika ya rasulullah ulijua ni umeona vipi au kuna dalili gani umetambua mpaka mimi ukanitambua niko hivyo qala mtume akamwambia idha kunti anni radhiyatan idha kunti anni radhiyatan taqulu la wa rabbi muhammad la wa rabbi Muhammad eh wasema ukisema la ukitaka kuapa waapa kwa jina wa Mola wa Muhammad yani jina lake mumewe tume wa idha kunti anni ghadba ukikasirika wasema la wa rabbi Ibrahim useme rabbi Muhammad usema la wa rabbi Ibrahim umtaje nabii Ibrahim umtaje mimi ukimkikuona anasema maneno hayo najua una hasira na mimi shakasirika akamwambia ajal ya rasulullah ni kweli hivyo alivyosema ni kweli ma ahjuru hapa ndo mahali shahid sikilizeni kwa makini Aisha amwambia Mtume sallam ma ahjuru illa smak mimi nikikasirika sipendi kutamka jina lako nalikimbia nalihajiri afadhali nitamke la mwingine sitaki kutamka jina lako huenda nikakuudhi kwa hasira yangu Allahu akbar angalia heshima na adab na ihtiram ikiwa akiwa na hasira ashindwa kutamka jina la mumewe huenda akalitamka makosa huenda akaudhika atamka jina la mwingine tu kutomuudhi mumewe na kumtambua na kuwa na adabu na yeye na hamtaji mtume ila kwa furaha mpaka mumewe akamtambua ukiona furaha na ukitoka na furaha Allah akbar angalia fiqh muamala wa mume angalia na muamala huyo mke mume nani ni mtume alayhi salatu wasallam amemdurusu mkewe mpaka shamtambua hali zake zote akiwa na furaha akiwa na hasira e eh, sisi leo mtu aweza kuishi na mkewe miaka kumi na hajui akikasirika hajui kifuraha kimuuliza eh mke wako akikasirika anambia sijui asikumbuki mimi muona tu utukana ba yani hana yani si dhaki hana ile kufuatilia al-aqil akiingia tu nyumbani akikutana na ahli yake mubashara yaalam yaalam kiwa mtu ni dhaki aqil mtu sawa muntabih kama mtume alayhi salatu wasallam alivyokuwa kwa hivyo hii ni adabu walikuwa nao wanawake kwa waume zao mume ndio mumfik siku zote anatoa anakuweka anakufanyia kukufanyia hajati zake yuwakupa bila kukuhisabia lakini ajabu mke akitoa hisabu eh, sisemi ni wote alhamdulillah wako wanawake wenye akili mzuri wanaofahamu wenye heshima zao na adabu zao umwambie mume wao changu nchako bismillah wewe tasarraf vile unavyotaka hao ni wachache lakini wenye akili lakini mara nyingi watu wameoshwa akili zao na gharb eh mume nchake na mke nchake baba nchake na mtoto nchake sallallahu alaihi wasallam ubakhili wapandwa kwenye nyoyo choyo chapandwa kutoka watoto wakiwa wadogo aliyabali ثانيا كتيك فائدة الحديث وفيه ترغيب المرأة في التصدق ترغيب المرأة كتوهام كهميزوا منامك كيبو حديث يمهميز منامك في التصدق كتو صدق من طعام بيتها نشكولة شنبانكواك بما جرى به العرف كلنغانا نآدنا دستوري usivuke ada yenu katika kutoa ukivuka ada katika kutoa ndo mume ukasirika kama basi mbona umetoa kingi sana mimi mwenyewe naenda mbio eh? atakwambia hivyo lakini ukatoa kitu kidasturi kiada si kingi hicho hata hakuna mwanaume anakasirika na hivyo anaelewa kwa hivyo hadithi targhibu almar'a inamtia raghba inamtia hamu mwanamke na kumhimiza fi tasadduq min ta'ami baitiha kutoa sadaka kwa chakula cha nyumbani kwake bima jara bihil urf kulingana na kilichokwenda kiada kwa mfano kiada kidasturi mwanamume hawezi kasirika umepika chakula ukatia sahanini ukapeleka na jirani au ukapeleka kwa mtu maskini na mwanamume gani atakasirika hakuna ila nadra wale mabakhila ambao hawana hukumu au mathalan amekuja fakir miskin haja ahitajia unga kwenda kupika wa mtele robo nusu adatan kitu kama hichi kutoa hakikasirishi toa nusu kilo kutoa robo kilo mafi vitu kama hizi haja ndogo ndogo kwa hivyo mwanamke kitakutoa kama mumewe hako na hakutukwa ruhusa asivuke ada kama atakakutoa kitu nyumbani na mumewe amemruhusu na hayuko kwa hivyo atoe lakini asivuke dasturi ya pale mahali na dasturi na ada zenu kwa sababu utakapokuvuka ile dasturi ukatoa kingi zaidi huenda ikamjuruhi mwanamume akaona vibaya mimi nenda mbio kuleta na wewe sasa huna uchungu unafanya hivi na vile ala kulli hal mwanadamu mwanadamu mwanadamu mwanadamu huenda kufikwa na tabia kama hiyo kwa hivyo usimfanye mume mpaka akakukataza kutoa sadaka kisha ukamwambia ah, mwanamume umpatae mwanamume ah bakhili kama nini mwanamume huyu nimetoa kitu fulani tu subhanallah haya ameshambulia la la la la sababu wewe hukutoa kwa uzuri umetoa kwa mdhuru na hadithi yasema la dharara wala dhirara hakuna kudhuru wala kudhuriana kwa hivyo toa bil ma'ruf pasina kumdhuru mume basi mwanamume hawezi kukataa wala hakasiriki thalithan faida ya tatu anna al mar'ata tatajannabu عند التصدق المضرة على مال زوجها وفيه فيدى حديث بلذيلة أن المرأة نقوم بمنامك تتجنب ويبوك ويبوك عند التصدق بين ديك وتصدق يماني ويبوك نيني المضرة على مال زوجها ويبوك مذارك ونمال مميني أسم سببشي مذارك مميني akamsababishia tabu mpaka ule mwanamume akaona na uzito mpaka akakunyima ruhusa ya kutoa sasa sababu nini ni wewe haukuwa na fikhi wakati unapotoa hukutumia fikhi ya sharia lakini kama mwanamke ni faqiha anaelewa sharia anamtaka vipi basi fil ghalib haitomuumiza mwanamume bali atafurahi mwanamume akija ukimwambia amekuja maskini fakiri umemsaidia bali atafurahi kwa hivyo mwanamke tatajannabu inda tasadduq almadharra pindi unapotoa sadaka chakula cha nyumbani ambao kwa mumeo basi epuka kumdhuru muhurumie ule mwanamume pia muhurumie muhurumie ule maskini aliyokuja sawa muhurumie na mumeo wote wawili uwe muadilifu huku na huku hiyo ndio inavyotakikana Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kumailika pande moja kuliko ingine ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا شو تملومنا الله سمى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك usiufunge mkono wako kwenye shingo yani nini ni kinaya cha ubakhili kaushikilia hutoi kitu mkono kutia kwenye shingo yani hautoi kwa ubakhili kisha vile vile Allah sema wala tabsutha kullal bast na usiukunjoka ukunjoka hufungi tena wewe hutoa tu utoa la uziwi hiyo pia makosa kwa sababu mwisho utakuja kukosa nafaka ya wajibu ya mkeo nyumbani pia utakuja kuitoa hadha khata majuz wala tabsutha kullal bast kisha fataquda maluma mahsura kisha utaketu wajilaumu sasa ah ya laita kama sikutoa ya laita kama sharia ishakwambia eh kaa wasat kaa katikati usifunge mkono na usiufungue sana funga mara kunjua mara nyingine mara nyingine funga mara nyingine kunjua wa hakadha hii ndio inavyotakana رابعا فائده ان حديث وفيه وفيه أن الصدقة بالطعام وفيه katika faida ya hadithi ni kwamba anna sadaqata bit'ami ni kwamba kutoa sadaka kwa chakula mimma yatasamahu bihi rijal ni katika mambo wanaume huyapuza huyaachilia wanaume nyumbani usikuwa wewe kama muhasibu tafikiri ni muhasibu wa shirika mbona hiki mbona kile uko hivi udadisi ah, ah. kuna mambo mengine fumba fumba mato achilie mwanamke apeleke peleke atoe hapa na pale ampe jirani ampe sahibu ampe rafiki ma fi mani fi hadha kwa hivyo wafihi anna anna as-sadaqata bit-ta'ami kutoa sadaqa kwa chakula mimma yatasamahu bihi rijal ni katika mambo wanaume huyaachilia hawayahisabu mambo kama hayo madogo madogo kufuatilia wanawake la ad darahim wad-dananir kinyume na pesa ah pesa ni tofauti pesa ni tofauti na nimeeleza sababu gani huenda ile pesa ile mume si yake huenda ni amana huenda ni deni ya mtu anaenda kuipeleka huenda rahani ya mtu amehifadhi wa ghairi dhalik kwa hivyo kama ni masala ya pesa hakuna ruhusa kabisa ya kutoa mpaka umjue kwamba mumeo lau utatoa pia ataridhia namjua mume wangu tabia yake mvipi kwa hivyo hapo sawa kwa sababu umemzoea na mume mwenyewe au amekuachia ruhusa wakija mtu ana haja mpe chochote mafimani lakini al-asl niulize masala ya pesa ni tofauti kuliko na masala ya chakula khamisan katika faida za hadith wa fihi hathu rijal wa fihi hathu rijal hadithi ni himizo kwa wanaume sasa ala samahi li ahli baitihi kuachilia kuruhusu wanawake wake nyumbani bitasadduqi ala alfuqara walmasakin kutoa sadaka kuwasaidia wanyonge mwanamume mkarimu hashikilii kila kitu hakuna ruhusa ya kutoa chochote la la mayambari hapa hadithi ya kuambia wachilia yule mwanamke atapata wapi za kutoa mpaka wewe umletee wewe wachuma ukijitolea mwenyewe yeye eh, hawezi kuchuma yuko nyumbani yuwakulelea watoto hana chengine cha kutumia mpaka kile chako utakachokumletea kwa hivyo sharia imemruhusu kutoa kidogo kidogo na yeye asijisahau kwa sababu mwanamke amekalifishwa zaidi kukithirisha sadaka sasa ukiwa utamnyima mpaka hizo sadaka ndogo ndogo asitoe opelekea um-, nini huyo mwanamke umempelekea wapi na hadithi yamwambia akithirishe sadaka kwa hivyo ni lazima sisi wanaume tuwasaidie wanawake kwenye kuitekeleza hiyo amri ya mtume ya kutoa sadaka sababu mtume sala waambia ya maashara nisa taswaddaqna toweni sadaqa tasaddaq sasa hii amri mwanamke hawezi kuitekeleza mpaka sisi tuwasaidie na sisi kuwasaidia ni kuwapa idhini tukawaruhusu watoe majumbani mwetu vitu vidogo vidogo ambavyo havitudhuru haitodhuru ukitoa maya mbagi mwanamume kuziwia vitu vidogo kama hivyo mwanamume ni mtu sahi karim jawad asijifanye ni mtu laim bakhil ambaye kwamba hataki kutoa kwa hivyo fihi حث على حث الرجال على السماح لأهل بيته بالتصدق على الفقراء وكتوى صدقة sheria imekwambia mruhusu mwanamke kufanya haja ndogo ndogo za nyumbani kujitolea haja ndogo ndogo la maana mwenye ndio akiba yake kesho akhera ile atampa jirani chumvi atampa jirani huyu mchele atampa maskini unga atampa kadhaa hii ndo sadaqa zake maskini ndo wale alionazo na hizo mnyime na pengine usimpe na pesa sasa madha sina mayambaghi hadha mayajuz hadha kwa hivyo haitakani kwa mwanamume kuwa na tabia mbaya kama hiyo sadisan katika faida za hadith fihi anna al-musharaka fi at-ta'ah musharakatun fil ajr hadithi yamaanisha kwamba yaonesha kwamba anna almusharaka fi taa wawili wakishirikiana au watatu wakishirikiana kwenye ibada fulani musharakatun fil ajr watashirikiana kwenye thawabu vile vile mwanamke mwanamume amechuma ameleta nyumbani yeye akachukua akatoa sadaka watapata thawabu wote mwanamume atapata thawabu ya kwenda kutefuta kuleta na mwanamke atapata thawabu ya kutoa kwa hivyo wote wawili wameshirikiana ile sadaka ikasimama ile sadaka imesimama kwa sababu mwanamume amechangia na mwanamke amechangia mwanamume amefanya sababu ya kuleta na mwanamke amebashir kitendo cha kutoa kwa hiyo wote wawili watashirikiana kwenye thawabu pasina kupungukiwa kila mmoja atapata kamili na hii ni fadhlullah yutihi man yasha fadhila za Allah huenda yule mwanamume hata hajui mke wake anatoa sadaka kwa nyumbani huenda hata hajui lakini yuandikiwa thawabu kwa sababu mke wake ametoa kitu alicholeta yeye yule mume na hii ni fursa kwa mwanamke amepewa na sheria kutumia nyumba yake vizuri na huku ndio katika kuitumia nyumba yake vizuri si kutumia nyumba ya mume kumchimba ule mume kumwangamiza kimali kumgandamiza ghairi dhali hii si, si katika uaminifu mwanamke ameaminiwa kwenye nyumba ya mume na mume akitoka yende macho pale Allah subhanahu wa ta'ala amtaka aihifadhi ile nyumba kipindi cha mume amedhibu ndio akawasifu kwenye Qur'ani wanawake wema ni hao fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghayb bima hafidha Allah hii ndio maana yake Allah amewasifu wanawake wazuri wema peponi ni gani fasalihatu wale wema qanitatun yani muti'atun liazwajihin qanitat yani ni watiifu kwa waume zao hafidhatun lilghaib wanahifadhi kudhibu kwa mume mume akidhibu anajihifadhi yeye mwili wake haupeani kwa mume mwingine anahifadhi na nyumba yake kusiporwe kitu kusichukuliwe kitu kusiharibike kitu hii ndio maana hafidhatin lilghaib yani lighaib الزوج mume akidhibu yeye ndo jicho lake <clears throat> na hao ndo wanawake wema sio amekwenda atanchambua ngoja atoke akitoka tu atanitambua ataona nitafanya nini la ilaha illa allah huyu ni mtu ataelewi maana ya kuolewa nini ma hata mayafahamu maana ya kuolewa nini au mtu muulize mwanamke ah, mwombe mume mbona wewe ufanya a'udhu billah eh huyu ni mtu yani khafifa al hata kile yake si mzuri sana atamwambiaje mumewe ati mbona wewe ufanya mbona wewe hutoa na mimi nitatoa eh la haula wala quwwata illa billah au mwambie mumewe eh mbona wewe hutoka kila siku na mimi nitatoka nitatoka na wewe pale kipindi umekwenda kazini mimi nabakia nyumbani kama jini peke yangu na mimi sasa tatoka hadha min aljahl والحمق والخفة والسخافة وغير ذلك ما يجوز هذا maana mume ana wadhifa wake na mwanamke ana wadhifa wake mwanamume wadhifa yake ni nje na mwanamke wadhifa wake ni ndani sasa mwanamke utamwambiaje mume wako ati mbona wewe hutoka na mimi sikasiriki ukaa nyumbani peke yangu na mimi sasa tatoka hadha min aljahl min aljahl walhumq bila shak fama yajuz lazima wanawake wafahamu maani ya ndoa maani ya hayati zaujia maani za kuolewa nini la shaka huyu ni mwanamke hata haelewi kwa nini ameolewa ya mwisho katika faida za hadithi وفيه أن الرجل يثاب على صدقة امرأته من ماله ولو لم يعلم وفيه نكتك فايدة حديثي أن الرجل kwamba mume yuthabu ala sadaqati imraatihi atapata thawabu mkewe akitoa sadaqa mimalihi kwenye mali yake yule mume walau lam ya'lam hata kama mwanamume hakujua pindi anapotoa alikuwa hayuko hajui hata kama haujui thawabu zaingia Allahu akbar angalieni ukarimu wa Allah na rahma ya Allah na juda alionayo Allah wapata thawabu kwenye ibada ambayo hata huijui Allah akbar eh nani aliyokufanyia ni mkeo na hii ndio sifa ya mwanamke mzuri mwenye akili anafanya wema ili na mumewe apate na wallahi ya lait tutaishi maisha kama haya ya lait wallahi tungefahamu sisi mume na mke tuishi hivi mwanamke afanya amal ili na bwanake apate sababu alibra alakhira tusiangalieni mapato ya duniani tu kwamba sisi tumeoana kila mtu angalia maslaha yake ya kidunia tu halat na sisi ufeli hapa na utakuta majumba yetu mengi hayana baraka kwenye maisha ya kuoana utasikia saa zote ni shijar na khusuma <clears throat> yani siku hizi wallahi mpaka utastaajabu haupiti siku mbili tatu usipate simu ya kesi baina mtu na mke wallahi tataajabu kama samina tumesikia ngapi za talaka za khusuma huyo atakafanya kazi huyo atakafanye kazi mume hataki mke afanye kazi mke amwambia lazima amwambie niati amwambie hivi baba pia vile vile kama utaki mwanangu afanye kazi ni atie mwenyewe mwanangu yani hujui hatujui tushangae na ujinga wa wazazi ama ujinga wa watoto waliolewa kulluhum naw'un min al-jahl alladhi 'inda na wallahi hii itatuzoroteshea maisha na hii ndio sababu twazorota leo mujtama waumia angalewa kam min atfal watoto kadhaa wamekuwa wamekuwa wanalelewa kama hayawani baba mbali mama mbali baba huku mama huku hata subhana subhana wallahi hata hujui semeni sababu nini sababu ni jahili alionayo mzazi akairithi mtoto baba mzima au mama mzima anafanya hivyo hamwambii mwane kwamba wewe una haki gani juu ya huyo bwana mfanyie wewe kuna haki kubwa huyo mwanamume atakomfanyia hamwambii maneno ya kujenga bali wafanya vita pamoja na yule mwanamke dhidi ya zauji billahi alayk hiyo nyumba itakaa tena haikai mwanamume gani atakubali maisha kama haya atasema khalas sarra sarahan jamila huyu mwanamke mwanamume mwenye akili lakini kama mwanamume safihi naye atakuata lakini na kovu na kovu bila shaka atakwambia hapo ah, nimekutolea pesa ni sasa utakao safihi au ah, usafihi huko utakutia alama alafu kama mamenda kwenda na mangapi ametokea tushayasikia kama haya sababu nini aljahl bidin ni ujinga kutosoma dini mwanamume hasomi namna kukaa na mke na mwanamke hasomi namna kukaa na mumewe na ujinga ukifinika خلاص basi wewe tarajia lolote kutokea haya ndo baadhi ya fawaid zilizoko kwenye hadithi hiyo ya Aisha radhiallahu anha hadithi ya 40 hadithi ya 40 hii ni fupi tutachukua anwani yake yasema tawasali ma'jarataki ungana au muunge muunge jirani yako muunganeni na jirani unganeni na jirani yako bil hadia kwa kupeana zawadi wasadaqa na sadaka walau bil yasir hata kama utampelekea hadia jirani kitu kidogo mafimani muhimu usidharau usidharau katika sadaka chochote usidharau katika sadaka chochote hata kunazi zile mpelekee jirani pelekee mtu rafiki yako jirani yako wa karibu afemane kwa sababu mazingatio si kile kitu kilichokuja mazingatio ni ule moyo uliotoa umetoa kwa moyo mzuri ukampa muislamu mwenzako jirani yako ولو شيء يسير حتى كما نكيتو كدوغو حتى كما نكيتو كدوغو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمي بكي أبو هريرة رضي الله عنه كمتومي عليه الصلاة والسلام قال سيما يا نساء المسلمات أيني ونواكي وكي إسلام Mtume alayhi salatu wassalam anazungumza na wanawake wa Kiislamu. Kwa hivyo kila mwanamke wa Kiislamu ni atege sikio kwa sababu huu ni mwito yuaitwa na mtume wake kipenzi chake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuwakuita. Sasa tega sikio na ufuate haya maamrisho ya mtume wako alayhi salatu wassalam. Asema ya nisa almuslimat enyi wanawake waislamu la tahqiranna jaratun lijariha la tahqiranna jaratun lijariha asidharau jirani chochote alichopata kinachotoka kwa jirani mwenzake yani wewe jirani jirani yako amekuletea hadia au sadaka usidharau ile sadaka kwa sababu ah hicho sasa kitu gani niangalie sasa kitu gani niletea mimi kila siku hula wali ndaya wali la la la la, la. usiseme hivyo usiseme hivyo madamu ni sadaka amekupa jirani yako ama ni hadia usidharau mtume asema jirani mmoja asidharau kitu alichopewa na jirani mwenzake usidharau mathalan amekwenda sokoni amepita <clears throat> amepata mabinda amepata mabiringani mawili matatu amekubebea amepata tamata amepata tangawizi miche kifukoni imekuletea useme sasa ndo nini angalia mtu mzima niletea mimi kitu kama hicho kani la la la takula hadha alkalam usifanye hivyo kwa hivyo mtume asema asidharau jirani kitu chochote kilichotoka kwa jirani mwenzake walau fir sana shat walau fir sana shat hata kama atamletea sadaka kwato si mguu kwato ya mbuzi firsan asili yake ni mguu wa ngamia kwato ya ngamia lakini hutumika pia kwa mbuzi yani amepika marondo jirani yako amenua miguu ya mbuzi amepika amekuletea kwato kidogo supu ya kwato kidogo usidharau sidharau kusema ah ah galia madharau gani anakula nyama yeye ananiletea mimi miguu la la takul hadha alkalam usiseme hayo maneno mtume amekukataza usidharau kinachotoka kwa mwendo kipokee kwa moyo mzuri hata kama we nafsi yako hupende kukila nyamaza tu mpe mwingine takula lakini usikate maneno hayo si vizuri na hata kama ule jirani hakusikia Allah yakusikia. Allah yakusikia. na yakuona na atakulipa kwa maneno na mabaya unayozungumza kwa hivyo hata kama ule jirani hakusikii jua Mola wako yuwakusikia maneno mabaya unayoyasema sasa ndo nini eh mkosa cha kutoa toa hiki la la takula hadaka wallahi hujui pengine hiko anachosema hiko amekwenda mbio kukitafuta shekhi sio kila mtu anapata kwa usahali kama wewe kuna mwingine hiyo kwato mpaka kaifanyie kazi apate 200 kutafuta hiyo kwato kwa hivyo yeye maskini ametoa amekuletea anaona utafurahi wa ila hawezi kukuletea kitu kuja kukuudhi haiwezekani fil ghalib anayekupa kitu huwa atakukufurahisha kwa hivyo na wewe usimjibu jawabu mbaya walau firsana shat hata ankuletea supu ama mtuzi wa guu la mbuzi kwatu upepokea pokea wala usidharau rawahu al-bukhari wa muslim hadithi imepokea bukhari na muslim na utakuta angalia mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa hodari utakuta katazo hili amewahusu wanawake tu si wanaume si ndio hivyo amewahusu wanawake kwa sababu wao ndio wana tabia hizi sana churu churu churu churu churu churu yule ndio maana mtume sana akasema yani saa almuslim kwa sababu mwanamume hana time ya kukaa kujadili watu walomletea hana time hizi eh shughuli zake za muhimu atafanya hizi shughuli hufanywa na, na wanawake kiri kiri kiri kiri chuchu huku churuchuru huku churuchuru saa zote huku na kule ndio maana mtume akawahusu wao yani saa almuslim la tahqiranna msifanye tabia hii kwa sababu wao wanapenda maneno wanawake jinsi ya kike inapenda tabia hizi na ndo hikma mtume akahusu mwanamke asimfanyie jirani yake hivyo hakusema mwanamume kwa sababu majirani wanaume muheshimiana al-asl jirani mwanamume fil ghalib hata jirani yake wa kike huwa wana ile mipaka fulani ama mwanamke ndo ana tabia saa zote kukejeli kukufuru neema ndio tabia yao kama mtume alivyotuambia kwenye hadith yakfurna al-ashir yakfurna takfurna al-ashir makufuru neema neema ya mume neema ya kitu watukthirna shakat na mwakithirisha kushtakia shtakia saa zote kidha kidha kidha ndio maana mtume akawalenga wao hasa kwa mazungumzo haya na haina maana kwamba mwanamume akifanya hivi pia yafala hata kwa mwanamume haifai lakini khitab mazungumzo maelekezewa kina mama kwa sababu wao ndio sana kwa ila hata mimi mwanamume nikianza kuisengenya sadaka ya jirani yangu makosa haifai makosa si kwamba mimi nafaa kufanya mimi pia sifai kufanya hivyo lakini mwanamke umetajwa kwa sababu ndio mara nyingi hai tabia inapatikana huko fi hadha alhadithi fawaid alula faida ya kwanza katika faida za hadithi الحديث دليل على أن الجار لا تحتقر شيئا تتصدق أو يهدي لجارتها حديث يونيش أكوانبا على أن الجارة جيران منامك لا تحتقر شيئا أسذراو كتو چوچوت أسكي دونيش كتو چوچوت تتصدق أو يهدى أو يهدي لجارتها كتوة أما kukipeana hadia ama kukipeana kama sadaka kwa jirani yake sema ah mimi na hiki tu kwa hivyo bwana mimi simpelekei kwa sababu mpaka mpate kingi au mpaka mpate kitu cha thamani ndio nimpelekee jirani yangu la si lazima liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi faman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan mimma ataaha wa Allah hakumkalifisha mtu nafsi illa ma ataha isipokuwa kile alichokupa toa ulichopewa alopewa kingi atatoa kingi alopewa kidogo atatoa kile kidogo wala usikidharau usikidharau kwamba ah, hichi akikipokea jirani yangu ataona sijui vipi la wewe mpelekee usidharau kufanya mambo mema hata kama kitu kidogo hafifu kwa hivyo jirani asichukie wala asidharau sadaka yake ama hadia yake kwa jirani mwenzake akaacha kumpelekea hadia jirani mwenzake akaacha kumpa sadaka jirani mwenzake ati kwa sababu kile kitu chake ni duni au kidogo usikia saa nyingine mwanamume amwambia mwanamke tie chimpelekee ah, hiki kama ni hiki sipeleki wataka nijazie utaki weka pale sallallahu alaihi wasallam atawala afya wako wanawake wengine ni hivi hana na mutakabbir na hana mume amwambia tukua hii peleka majirani akamwambia ah kama ni hivi sipeki sipeleki mimi sikuzoea kutoa kitu hivi haya wewe umezoea vipi nana mimi nimezoea hapa pajae subhanallah ngojea basi pajae wewe subiri kujaye alafu utatoa umri utamalizika wewe ngojea kujaye ona mwanadamu hafikiri hivyo kila alichokupa Allah akhrij toa hicho hicho ثانيا فإذا في الحديث وفيه الحث على التصدق ولو باليسير وفيه الحث حديث نهميزو تهميزا على التصدق كتو صدق ولو باليسير حتى كمان كتو كدوغو وسيكي ذراو كسمان كدوغو لا كو الله سبحانه وتعالى كينا ميزان بورو طيق وإخلاص لذلك اسكو موجة لكوجة منامكي فقيره kwa mama yetu na na Aisha radhiallahu anha na alikuwa ameshika zabibu mkononi akachukua zabibu moja akampa huyu mwanamke akamwambia Aisha moja tu moja tu yani hii yani ndio itafanya Aisha radhiallahu anha akamwambia kam laha min dharra hii zabibu kiyuma ukiipasua ndani kuna zile kokokoko ziko kokokoko ngapi ndani ndogo ndogo akamwambia kadhaa akama basi Allah asema faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara kila hiyo koko moja iliyo ndani nitalipwa wewe angalia zabibu moja tu nzima ndani kuna mbegu mbegu kadhaa zile ndogo ndogo kila mbegu hapo nitapata hasana akamfundisha akafanya nini akamfundisha huyu mwenzake kwa hivyo yani usidharau ulichopewa wewe utasema kidogo lakini mbele ya Mola wako kina mizani kubwa kwa sababu sadaka kwa Allah ukiitoa kwa kwa moyo msafi hukua haibaki pale pale Mtume عليه الصلاه والسلام asema nini ma tasaddaqa rajulun min malin tayyib hakuna mtu yote atatoa sadaka na mali yake ya halali illa taqabbalaha Allah biyaminihi isipokuwa Allah hiyo sadaka yake huipokea kwa mkono wake wa kuvuli thumma yurabbiha kama yurabbi ahadakum faluwahu hatta takuna mithla aljabal Allah eh ametoa kitu kidogo dirham au dinar moja ametoa lakini kwa vile ametoa min kasbin tayyib mali yake ya halali hadithi yasema kwanza Allah ataipokea mwenyewe hatumi malaika yeye mwenyewe Allah ataipokea biyaminihi kwa mkono wake wa kuvuli ataipokea hiyo sadaka thumma yurabbiha kisha atailea si kidogo si kidogo sio ataikuza atailea ikue kama yurabbi ahadukum fuluwahu kama mmoja wenu anavomlea mtoto wake wangamia ama farasi sasa atazaliwa mdogo tamlisha tamlisha yakuwa vile inavyokuwa mtoto wangamia ndivyo anavyokuwa sadaka hatta takuna mithla aljabal mpaka akenda akhira aambiwe ile shilingi moja yako ndio hii jabali zima la thawabu Allahu akbar wa hadha fadlullah ala ibadihi kwa hivyo usitazame umetoa nini wewe fikiria thawabu utakazokupata kwenye kule kutoa hilo linavyotakana رابعا أو ثالثا تاتو وفيه أن العبرة ليست في الشيء المهدى حديث يونيشا أن العبرة kwamba mazingatio kisheria laysat fi shay'il muhda haiko kwenye ile kitu kilichotolewa bali nadhar bali kinachotazamwa kisheria utatazamwa nini ila dawafi kitu gani kilichomsukuma huyu kutoa hiyo ndio inaangaliwa haiangalii kumetolewa nini ule moyo aliotoa alitoa kwa moyo gani alitoa kwa moyo mzuri wa kuridhisha amala yake ametoa vipi lidhalika jaa fil hadith imekuja kwenye hadithi mtume صلى الله amesema asema idha tabakhta maraqatan ukipika mtuzi fa akthir ma'aha kithirisha maji yake yani ongeza maji mengi kwenye ule mtuzi wataahad jiranak alafu wapelekee na jirani zako ukipika mtuzi usitie mai kidogo ukasema nitaka mtuzi mzito jaza maji ili upate kupelekea na jirani zako mtuzi mzito na mtuzi maji maji upi mzuri bila shaka eh kila mtu atataka nini ule mzito ukombe ule una tamu sasa sheria ikwambia wewe tia mai uwe mepesi upate kuwapa watu wingi kwa hivyo kinachozingatiwa si kinachotolewa kinachozingatiwa ni ule moyo wako na ile takwa yako ile kufanya utoe kama Allah alivyosema lan yanala Allah luhumuha wala dimauha zile nyama tunatoa kwa wakati wa udhiya na madamu inaumwagwa ya mbuzi yote haifiki kwa Allah hazitofika damu itafika wala nyama nyama watapewa maskini watakula damu itamwagwa kwenye ardhi sasa kinachofika kwa Allah nini walakin yanaluhu taqwa minkum al-ikhlas ile nia yako ya kuchinja ule mnyama hiyo ndo inafika kwa Allah kwa hivyo na wewe ile nia yako kumpelekea jirani hiyo ndo inafika hata ukampelekea kijiti cha kutotora meno au mswaki kipande cha mswaki utakidharau ukatoka nje ukanunua ukaja ukamwambia haya jirani atakuwa mswaki hupiga kipande cha mswaki wallahi usidharau usidharau na mtume sallallahu alaihi wasallam asema asiwaku matharatun lilfam mswaki ni tahara ya mdomo mardhatul lirabb ni jambo linalomridhisha Allah kigongo kile kigongo kiona pale barabarani utatoa shilingi tano kumi utanunua wapata wanunua radhi za Allah wapata radhi za Allah Allah haya utakisia kigongo kina nini hakiliwi hakifanyi kitu usugua sugua sugua meno tu lakini wapata radhi za Allah Allah eh kwa hivyo si lazima utoe gunia la mtee wala utoe nyama wala utoe mambo mengi mswaki ukitoa mtume asema mardhatul lirabb ushapata radhi za Mola wako bora utoe kwa moyo mzuri kwa hivyo kinachotazamwa ni ule moyo wako wa kutoa sio sana kuangaliwa kile kitu gani umetoa aweza mtu kutoa malayin asipate chochote mbele Allah na huyo akatoa shilingi tano akamshinda sababu gani التقوى والإيمان yule ametoa kujifakhiri na kuonesha watu huyo ametoa lillah akamshinda na yule asipate kitu fallah allah alibra anniya ile nia yako ya kutoa ya mwisho katika fawaid wa fihi ahamiyatu taahudi ahwali aljar hadithi yatuhimiza kutefuta hali za jirani kujuliana kutefutana amepika hakupika kama hakupika ukampekea au hata kama amepika anacho kampekea hadia si lazima utoe sadaka sadaka hupewa mtu muhtaji fakir ama miskin ndio hupewa sadaka lakini saa nyingine unaweza kumpelekea mkwasi ukampa ukimpa kitu mkwasi huitwa hadia kwa hivyo hadia hupelekewa wale matajiri au wale wakwasi mtu hahitaji ukampelekea lakini hadia tahadu tahabu ni hadia na fakiru kampa sadaka sada. kwa hivyo fakiri hupewa na tajiri hupewa fakiri hupewa ni sadaka na tajiri hupewa ni hadia kwa hivyo majirani watafutane hali zao wajuliane hali zao wapeane zawadi wapelekeane kadha wa kadha wa ghairi dhalik na haya mambo utakuta mtume amewataja wanawake kwa sababu wao ndo wanashughulika mwanamume hutoka kenda huku na kule mwanamke ndo kupika hiki katia kwenye kibakuli kapeleka kule kapeleka kule hii ni kazi ya kina mama fil ghalib ndio anafanya. Mwanamume ufanya yale mengine makubwa ya nje. Ama haya yanapelekeana vitu vidogo vidogo huku kwa huku, haya mambo yameachiwa kina mama, hata hadithi ametajwa wao. Sababu gani? Wao ndio huwa wanapika na wao ndio huwa wanajuliana fil ghalib. Mwanamume huwa amekwenda kwenye shughuli na mwanamke ndio huwa anajua ahwali za mwanamke mwenzake wa ghairi dhalik. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hivyo hizi katika makarim al-akhlaq. Hizi hadithi katika tabia bora ambazo kwamba sharia imetufundisha takoma hapa kwenye hii hadithi 40 naktafi bihadha alqadar